da bu şekilde yok olacaktır. İslam yani Müslümanların hayatlarında artık olmayacaktır. Ve yavaş yavaş gidecektir, eskiyip yok olacaktır. Ve öyle bir devir gelecek ki hatta la yudre ma siyamun ve sana. Oruç nedir, namaz nedir bilinmez olacaktır. Ve la nusukun ve sadaka. Kurban nedir, sadaka nedir bilinmeyecektir. Ve gerçekten de Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi gün be gün İslam halkaları kopmaktadır. Yine başka bir hadisinde de لَتُنْقَدَنَّ عُرَ الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً İslam halkaları teker teker kopacaktır. Yok olacaktır. اَوَّلُهُنَّ الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ İlk birinci halkası hükümdür. Hakimiyettir. Hakimiyet Allah'ın elinden alınıp insanlara verilecek. İnsanlar Rab edinilecek. Ve onların şeriatlarına tabi olunacak. Ve sonuncusu da namazdır. Bu hadisinde de artık namaz nedir, oruç nedir, kurban nedir, sadaka nedir diye böyle bir hale gelecekler. İslam dini ve ahkamı yavaş yavaş hayattan kaldırılacaktır. Başka bir hadisinde de aleyhissalatü vesselam بَدَى الْاِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى İslam garip olarak başladı. Garip insanlarla, az olan insanlarla başladı ve aynen garip başladığı gibi garip olarak sona erecektir. Ve Müslümanlar garip bir hale geleceklerdir. فَطُوبَى لِلْغُرَبَى O garip olanlara ne mutlu. Onlar bahtiyar olan kimselerdir. Onlar kurtuluşa ermiş olan kimselerdir. Ne mutlu o kimselere. Kile menil gureba. Kimdir ya Resulallah o garipler? Kale ellezine yasluhuna inde fesadin nas. Dedi ki insanlar bozulduğu zaman, dinlerini terk ettikleri zaman ıslah olanlar, düzelenlerdir. Allah'ın dinine tabi olanlardır. Başka bir rivayette de unasun salihun fi unasi su'in kesir. Birçok kötü insan arasında az olan salih insanlar, mümin, müttaki olan salih insanlar, men ya'sihim ekseru mimmen yuti'uhum. Onlara isyan edenler, onlara itaat edenlerden çok çok fazla olacaktır. Onlar emri bil maruf yapınca onları itaat edenlerin sayısı çok az olacak, isyan edenler çok olacaktır. Başka bir rivayette de men yubghiduhum ekseru mimmen yuhibbuhum onları buz edenler, onlardan nefret edenler onları sevenlerden çok daha fazla olacaktır. Yani bunlar sevilmeyecekler genel anlamda. Çünkü dinlerine sarıldıkları için. İşte ümmet ve Müslümanlar maalesef bu hale gelmiştir. Allahu Teala'nın dini tamamıyla gün be gün terk edilmeye başlanmıştır. Ve başında dediğim gibi hüküm, sonunda namaz, ve artık namaz da ve diğer geri kalan İslam'ın şiarları da tek tek yavaş yavaş terk edilmeye ve kopmaya başlamıştır. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste de aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İ'temirû bil marufi ve entehu anil munker. Marufu emredin. Allah'ın emirlerini siz de emredin. Ve yasaklarını da siz de yasaklayın. Münkerden sakındırın. Hatta izâ ra'eytum şuhhan muta'an. Ne zaman itaat edilen bir cimrilik görürseniz, insanlardan mal hırsı olup, herkes daha fazla mal biriktireyim, para biriktireyim diye bir hırs görüp artık Allah yolunda infak etmiyorlarsa, ve heven muttaba'an, ittiba edilmiş olan arzular, heva ve hevesler, herkes heva ve hevesine göre amel ediyorsa, Kur'an'a, sünnete göre değil, kendi arzularına göre amel ediyorsa ve dünya mu'tera tercih edilen bir dünya görürseniz insanların hayatında ilk birinci sırada dünya geliyor. Daha sonra İslam, ahiret geliyorsa ve i'cabu kulli zira'in birayihi ve herkes kendi görüşünü beğeniyorsa kendi görüşünü İslam'ın ahkamının önüne, Kur'an ve sünnetin önüne geçirip bence böyle olmalıdır, bence sen, sence buna benzer kendi görüşünü doğru bulup onunla amel ediyorsa فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ O zaman sen kendi nefsine dön. Kendi nefsini terbiye et. Sen kendi nefsinde İslam'ı yaşa. وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامِ Ve bu avamı terk et. Bu İslam'a muhalif olan hayvanlar yığını gibi böyle dinlerini terk etmiş olan bu avamı bırak. فَاِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامُ الصَّبْرِ Çünkü daha ileride sabır günleri vardır. Dininizi yaşamak için çok büyük sabıra ihtiyaç duyacaksınız. Sabırlı olanların kurtuluş, kurtuluşa varacakları günler vardır. As-sabru fihinne kel kabdi alel cemr. O gün dini elde tutmak, Sabır göstermek kor ateşi elde tutma gibidir. لِلْعَامِلِ ف۪يهِنَّ مِثْلُ اَجْرِ خَمْس۪ينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ Sizin amelleriniz gibi amel işleyen 50 kişinin ecri o insanlara verilecektir. Dinine sabreden, dinini elinde tutup bırakmayan o kimselere 50 kimsenin ecri verilecektir. Ebu Davud'un rivayetinde de kıyla ya Resulallah ecru hamsine reculen minna ev minhum bizden mi yoksa onlardan mı elli kişinin ecri verilecek? Kale bel ecru hamsine reculen minkum hayır sizden elli kimsenin elli kişinin ecri onlara verilecek. Demek ki böyle günler bekliyordu ümmeti ve gerçekten de böyle günler gelip çattı. Bugün Allah'ın dinine sarılan insanların sayısı artık çok az. Ahireti ön planda tutan insanların sayısı çok az. Hayatını İslam için feda eden insanların sayısı maalesef çok az. Müslim'in rivayet ettiği hadiste de el-ibadetu fil herci ke hicretin ileyye Fitne ve fesadın olduğu bir ortamda, kargaşanın olduğu bir zamanda ibadet eden, nefsini arındırıp Allah'ın dinine sarılan kimseler ke hicretin ileyye bana hicret etmiş gibi sevap alırlar. Onlar da muhacirlerin ecirlerini alırlar. İşte bu fitne ve fesatlardan bir tanesi İslam halkalarının teker teker kopup da bu bir halkayı oluşturan İslam'ın önemli olan şialardan bir tanesi de örtüdür kadınların örtülü olarak dışarı çıkmaları. Allahu Teala bunu bir şiar olarak Müslümanların, Müslüman bacıların şiarı olarak, simgesi olarak bunu farz etmiştir. Ve kıyamete kadar her bir Müslüman kadın örtülü bir şekilde çıkması gerekmektedir. Ve bu örtüyü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde birçok ayet ve hadiste farz olduğunu beyan etmiştir. Buna muhalif olan kimselerin de cennet kokusunu almayacaklarını beyan etmiştir. Ve bugün maalesef en çok çiğnenen ahkamdan bir tanesi de örtüdür. İslam ümmetine laiklik ve küfür sistemi girdiğinden itibaren kafirler Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmaya başladıkları andan itibaren ilk yönelip de Müslümanların hayatlarından çektikleri ve yok ettikleri şialardan bir tanesi de örtüydü. Başında hakimiyet vardı, şeriat vardı, halife vardı, ileriki vakitlerde de örtü vardı. Ve bu örtüyü çektikten sonra artık maalesef bugün Avrupa insanları gibi dışarı çıkan ve onlardan hiçbir farkı olmayan ve kimlikte Müslüman olarak adı geçen insanlar türemeye başladı. Avrupa'da hangi moda çıkıyorsa ertesi gün bu topraklarda tatbik edilmeye başlandı. Ve bundan dolayı felaketler ve musibetler her zaman yakamızı bırakmamıştır. Öbür ümmetlerin de yakasını bırakmamıştır. Daha geçen günler, günlerden önce, daha geçen günlerde Pakistan'da, Avustralya'da, Brezilya'da büyük felaketler oldu. Birçok insan öldü Allah'ın bu azabıyla, öldüler. Bunlar birer uyarıdır. Fakat insanların ço çoğu bundan ibret almazlar. Ve Allah'a isyan eden kavimlerin helakı da muhakkaktır. Allahu Teala'nın sünnetidir. Ve bizim de helak olmayışımız uzak değildir. Müslim'in rivayet ettiği bir bir tarihi eserde İbn-i Cübeyr, Cübeyr İbn-i Nufeyr, tabi'i olan Cübeyr İbn-i Nufeyr, rahimahullah ve radıyallahu anhu, Kıbrıs fethinde hazır olmuştur. Müslümanlar Kıbrıs'ı fethedince, Rumların elinden alınca, bir takım erkekleri öldürülmüş, bazıları esir alınmış, bazıları kaçmış ve artık ehli birbirleriyle vedalaşırken ağlamaya başlamışlar. Oranın kafir halkı ağlaşmaya başlamışlar. Ellerinden hüküm gitmiştir. Devlet gitmiştir. Erkekleri gitmiştir. Kadınla çocuğun ayrılma anları olmuştur. Birbirlerine sarılıp ağladıkları o esnada Ebu Derda'nın da bir kenara çekilmiş, tek başına oturup ağladığını görür. Ve onun yanına yaklaşır Cübeyr. Ve der ki ya Ebed Derda bugün İslam'ın ve Müslümanların aziz olduğu, izzet bulduğu böyle sevinçli bir günde niye ağlıyorsun, niye üzülüyorsun dediği zaman dedi ki veyhake ya Cübeyr sana yazıklar olsun ey Cübeyr ma ahvenul halki alallahi izahum tereku emrahu eğer mahlukat Allah'ın emrini terk ederlerse onların kadru kıymetlerinin kalmadığını sen de görüyorsun.'' zelil bir duruma, rezil bir duruma, perişan bir hale geldiklerini sen de görüyorsun. Daha önce aziz, şerefli yaşayan insanlar zelil ve bedbaht bir şekilde kötü bir hale geldiklerini sen de görüyorsun. Beynehiye ummetun kahiratun zahira. Daha önce bu ümmet galip gelen, kuvvetli ve izzetli olan bir ümmetti. Tıpkı Amerika gibi, belki Rusya gibi, Avrupa gibi güçlüydü, kuvveti vardı, imkanları vardı. Onların mülkü vardı. Fakat bunların hepsi ellerinden gitti. Tereku emrallahi azze ve cel fasaru ile ma Onlar Allah'ın emrini terk edince, Allah'a isyan edince bu hale bak. Ne hale düştüler? Müslümanların ellerine esir olarak düştüler. Topraklarını Müslümanlar taksim etmeye başladı. İşte bizler de Allah'ın dinini ve Allah'ın ahkamını, İslam şiarını gün be gün terk ettiğimizden dolayı bugün rezil ve zelil bir şekilde yaşamaktayız. Ve hakim, kafirlerin hakimiyeti altında yaşamaktayız. Evet, demek ki bu İslam'ın önemli olan unsurlardan bir tanesi de örtüdür. Ve her bir Müslüman erkek kendi hanımından, kendi kızından, ve en yakın olan akrabalarından sorumludur. Ve bu örtü şianını bir daha hayata kavuşturmak için çalışmak zorundadır. Bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Allah Teala: "Ya bani Adem kad enzelna aleykum Nibasan yuvari sevatikum ve Ey Adem oğlu, bizler sizlere avretlerinizi örteceğiniz elbiseler indirdik, elbiseler var ettik. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ hayır. Ama takva elbisesi daha hayırlıdır. Bunu unutmayın. Sadece kuru bir tesettür yetmiyor. Bundan daha önemlisi takva önemlidir. Takva ondan sonra örtü gelir. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Takvası olup da örtüsü olmayan ya da örtüsü olup da takvası olmayan bir kimsenin durumu kabul edilmez İslam'da. Evet. Demek ki her bir Müslüman bacı ve her bir Müslüman erkek sorumlu olduğu kadınlardan sorumludur. Örtüye bürünmeleri gerekiyor ve kısaca sizlere örtünün şartlarını anlatıp hutbeme son vereceğim. İslam alimleri Kur'an ve sünnete bakarak örtünün bir takım şartlarını beyan etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi bütün bedeni örtmesi gerekiyor. Bedenin üst tarafını veya alt tarafını değil de baştan aşağı kadar, kafasından ta tırnaklarına kadar, ayak tırnaklarına kadar örtecek olan bir örtü olması gerekiyor. Günümüzde birçok örtünen kadınlar, üst tarafı örtüp de alt tarafı açanlar ya da renkli renkli dar elbiseler giyinenlerin örtüsü örtü değildir. İslam böyle bir örtüyü kabul etmemektedir. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kadınların cennet kokusunu almayacaklarını beyan etmektedir. Demek ki bütün bedeni örtmesi gerekiyor. Bununla beraber yüz ve el de içinde dahildir. Sahih olan kavle göre, tercih edilen görüşe göre, kuvvetli olan görüşe göre her bir kadının elini ve yüzünü de örtmesi farzdır, vaciptir. İkinci şartı kendi nefsinde zinet olmayacak, süslü olmayacak, nakışlı, rengarenk bir şekilde olmayacak celbetmeyecek. Zaten örtünün hikmeti de erkekleri celbetmemesidir. Üç, kalın olacak, vücudu gösteren incelikte olmayacak, kanın olması gerekiyor. Dörtüncüsü, cismini tasvir edecek, şeklini belirtecek, derecede de dar olmaması gerekiyor. Geniş olması gerekiyor. Beşincisi, erkek elbisesi gibi olmayacak. Erkeklere muhalefet edilmesi gerekiyor örtüde. Altıncısı da kafir kadınların örtüsü gibi olmayacak. Kafir kadınların örtüsüne de muhalefet edecek. İşte bu şartları toplarsa bir örtü o zaman şeriat örtüsüdür. Allahu Teala'nın razı olduğu örtüdür. Ama bu şartları ihlal ederse o zaman Allah'ın razı olduğu örtü olmaktan çıkar ve dediğim gibi ayette de buyurulduğu gibi takvayı da bırakmamak gerekiyor Takva ile süslenmesi gerekiyor. Her bir Müslüman erkeğin ve her bir Müslüman kadının ta ki o örtüsü Allah katında makbul olsun.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 منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي يا رب كلمة الحق والدين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصرهم على أعدائهم واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم فك أسر إخواننا المأسورين اللهم ثبتهم في سجونهم اللهم أنزل عليهم السكينة يا رب العالمين اللهم تقبل شهداءنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المجاهدين يا رب العالمين اللهم اشف جرحى المجاهدين يا رب العالمين اللهم عليك بكل من يعذب المسلمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بعوانهم وأنصارهم يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل وروسيا وتركيا ومن كان في صف وعاونهم يا رب العالمين اللهم أقم دولة الإسلام اللهم أقم دولة الإسلام اللهم أقم شرعك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك ya Erhamer Rahimin. Değerli kardeşler, namazdan sonra inşallah bir kardeşimiz sadaka toplayacaktır. Bir kardeşimize acil olarak mal gerekmektedir.